Այն ինչ իրականում կատարվում է Հակարիի կամրջի մոտ փաստացի որպես Լաչինի միջանցքի բռնագրավում կարելի է անվանել եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափմանն ու նրա Ադրբեջանին բռնակցմանը ուղղված հերթական նպատակադրված քայլը։ Աֆղանական ու Արցախյան պատերազմների մասնակից Աֆղանական պատերազմի վետերանների նախկին նախագահ հանրային գործիչ Վահրամ Ղահրամանյանը սպասելի եւ Ադրբեջանի վարած ծավալապաշտական ռազմավարության ու քաղաքականության մեջ տրամաբանորեն տղավորվող գործողություն է համարում Հակարիի կամրջին անցակետի տեղադրումը։ Անցակետը ձևակերպենք մաքսակետ, ձևակերպենք համանապահ ստուգման ինչ-որ կետ, բայց բարակայում էական չէ։ Էական հետեւյալն է, որ ամբողջ պետությունը ադրբեջանական իր բոլոր ծառայություններով, հատուկ ծառայություններով, պետական կառույցներով ներգրավված է այդ գործընթացի մեջ եւ եւս մեկ անգամ փաստենք, որ իրականացվում է նույն քաղաքականությունը, ասենքն դիմություն, իշխանություն կապ չունի, հստակ պետությունը նպատակողված, նպատակամողված իրականացնում է նույն քաղաքականությունը։ Իսկ պետության դեմ պետք է աշխատի պետությունը, համոզված է զրուցակիցս, քանի որ երբ աշխատում են պետական լծակները, դրանց պետք է դիմակայել նույն մեխանիզմներով ու լծակներով, որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ասում է։ Հայաստանից նման դիմակայություն ցավոք չենք տեսնում, ասում է Վահրամ Ղահրամանյանը։ Կասեի ավելին, որ ինչ որտեղ նույնիսկ նպաստում է հայտարարելով տարբեր ացյաններում եւ տարբեր պաշտոնատար անձանց միջոցով ժամանակ առ ժամանակ, որ เป զի գեներացնի միջի միջակայական քաղաքացումը, որ խնում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ունի պահանջներ եւ այս թեզերով գնում է խաղաղության պայմանագրի։ Բնականաբար դա անընդունելի է մեզ համար, ասում է, քանի որ դրանով վերջակետ է դրվելու Արցախյան հարցին, զրոյացնելով տասնամյակների պայքարը։ Ցավոք Արցախը միջազգային հարթակներում հանդես գալու հնարավորություն չունի։ Ինչ պետք է անի այդ դեպքում Արցախը կամ Արցախի իշխանություններն ու հանրությունը, Որքան էլ ծեծված ու շահարկված թվա արտահայտությունը Վահրամ Ղահրամանյանը այնուամենայնիվ ելքը միասնականության մեջ է տեսնում ոչ թվացial ու կեղծ, այլ իրական, քաղաքական ու ցանկացած այլ շահերից զերծ միաբանության մեջ։ Հենց այս վարկյանից եւ մինչեւ այս վարկյանը բոլոր ակցիաները պետք է լինեն իսկ կազմակերպված պետական համապատասխան կառույցների կողմից ամենաբարձր մակարդակով նախագահի, պետնախարար եւ այսպես այս ճանապարհված ձևով բոլորը պետք է նույն պաշտոնական կարծիքը հայտնեն, բոլորը պետք է հասկանան նշած անձանցից նախագահից միջև միջին ստատիստիկական այսպես ասած կարգավիճակ ունեցող պետական պաշտոններից, որ ոչ ոք իրավունք չունի անել արտահայտություններ, կատարել արարքներ, որ կարող է վնաս բերի Արցախին։ Ընդհանրապես մեր քաղաքականությանը մեր կողմից կարող սա շատ կարևոր պահ է։ Իսկ դա հնարավոր է միայն դեպի իշխանությունները հավատի ու վստահության վերականգնման դեպքում։ Մեր իշխանություններին պակասում է վճռականությունն ու ճկունությունը, հատկապես հիմա, երբ արևմուտքի դիրքորոշումը հստակ է ու նա Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մոլորության մեջ է տեսնում, իսկ Հայաստանը հայտարարում է, որ երաշխավոր է միայն 29800 քառակուսի կիլոմետրի համար եւ դրանով փաստորեն հրաժարվում է Լեռնային Ղարաբաղի երաշխավորության դերից, Արցախի իշխանությունները պետք է ճկուն աշխատեն ռուս խաղաղապահների հետ, ասում է զրուցակիցս։ Պետք է ընդունենք փաստը, պետք է հստակ ամրագրենք, որ այսօր թեկուզ ոչ կայուն, այսպես անվտանգության երաշխիքը ռուսական խաղապահ զորախմբի ներկայությունն է Արցախի տարածքում։ Վահրամ Ղահրամանյանը համաձայն չէ այն մտքին, որ 90-ականներին ավելի ծանր էր իրավիճակը։ Այն ժամանակ վերաբերմունքն ուրիշ էր։ Հայաստանն իրենից կտրում տալիս էր Արցախին, որ เป զի նա կարողանա դիմակայել։ Արցախի հայոց պետականության պահպանման առանցքային դերակատարության ընկալումը կար։ Հայաստանի ու Արցախի բոլոր ղեկավարների մեղավորությունը կա Արցախի ներկա իրավիճակի համար, ասում է զրուցակիցս։ Հաղթանակից հետո անհրաժեշտ էր կապիտալիզացնել այն, սահմանները ամրացվեին, բանակը հզորացվեր։ Այդ ամենը հեքիաթի ժանրից չէ, ասում է։ Հնարավոր էր անել, ուղակի պատշաճ աշխատանք չի կա կատարվել եւ այսօր արդեն ուշ է այդ մասին խոսելը ցավոք։ Ադրբեջանական անցագետի տեղադրումը կարծում եմ բոլոր արցախցիների համար կարմիր գիծ է եւ մենք մեր ներսում պիտի որոշում կայացնենք թե ինչի ենք պատրաստ այդ կարմիր գիծն ապօրինաբար խախտելու դեպքում։ Արցախի որևէ քաղաքացի այդ անցագետով չպիտի անցնի, քանի դեռ այն թուրք-ադրբեջանական վերահսկողության տակ է եւ եթե պետք է նաեւ պետական մակարդակով պիտի արգելվի դա։ Այսօր պետությունը գոնե այսօր պետք է ցույց տա իր դեմքը, որ այն մասունքները պետականության, որ մնացել այն մասնիկները, մենք պետք է կարճենք այդ մասնիկներից, ինչքան էլ վստահության կորուստ ունենք, որը որ կա, ինչքան էլ վարկանիշի կորուստ ունենք, որը որ շատ ցածր է, միևնույն է, մենք ես, դուք, մեկը մյուսը պետք է ընդունենք, որ պետություն ունենք պետականություն Հայաստանի դերակատարությունը որպես միջազգային դիվանագիտական սուբյեկտի նվազել է եւ անասելի ցածր նիշի վրա է հիմա։ Նա վերածվել է քաղաքական առևտրի օբյեկտի։ Արցախին անհրաժեշտ օժանդակություն դիվանագիտական քաղաքական առումով Հայաստանը չի կարողանում տրամադրել։ Այս իրավիճակում մեզ մոտ պետությունը պետական պաշտոնյաները կրկնակի պատասխանատվություն պիտի վերցնեն իրենց վրա, փոխեն իրենց գործողությունների ռազմավարությունն ու մարտավարությունը եւ ամեն գնով թույլ չտան ադրբեջանական անցագետի գործարկումը։ Այն հերահար շատ վտանգավոր տարրեր է իր մեջ ներառում եւ ծանր հետևանքներ է ունենալու։ Մենք պետք է դիմակայություն ցույց տանք, քանի որ դա անմիջապես մեր ֆիզիկական անվտանգությանն է առնչվում ու մեր ինքնության պահպանմանը։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։